de la 97.0 el treball de Sala Folgado en redacció i producció i amb eh, les mans d'Arturo Delgado controlant tècnicament eh, esta nou. Vos saluda com cada nit Manolo vos recordo que es podeu sintonitzar mitjançant el 97.0 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils apel·liant en el TuneIn com la 97.7 Ràdio i la nostra web la 977.com eh, i eh, que a més teniu el títol oficial del programa arroba esports 97 nit arroba esports 97 nit per a la pregunta que estem fent avui que és com penseu que va solventar un Espíritu Santo la baixa del eh, centrecampista André Gómez el dissabte per a la final d'Almeria abans d'arrencar, per cert eh, eh, i abans de res felicitar a tots els companys de l'Evan de Televisió i també de la 97.7 Ràdio que vos han dut fins a vostès el debat definitiu on tots els candidats de la Generalitat eh, han pogut expressar-se i per a que vostès també puguem triar el eh, diumenge. L'enhorabona als companys, el programa ha sigut una volta més un èxit absolut i des de la ràdio i des de 97 nit volem eh, sumar-se a les felicitacions als companys i eh, rendir el eh, nostre eh, homenatge sincer al que ha sigut un bon programa, clar que sí. Bueno, dit això, la gent té... I crec que sí que són 32. La gent té molts collons. A, a hores d'ara, i des de fa aproximadament unes 5 hores i mitja, hi ha 50, 60 que imagine que aniran pujant conforme vaig passar la nit valents que estan en les taquilles de Mestalla, baix la pluja que cau en el dia d'avui, esperant per a que demà s'obriguen i poder retirar les entrades per a viatjar a Almeria a donar-li suport al València. Miren, si alguna cosa ha recuperat el Consell d'Administració d'Amadeo Salvo amb llums i ombres, amb virtuts i defectes, que ningú pense que sol, soles n'hi ha virtuts o que soles n'hi ha defectes, pobre d'ell el que, el que pensa Ixina, si alguna cosa han aconseguit és fer brotar en l'interior de cadascun dels valencianistes l'orgull de tornar a pertanyer a aquest equip. I Déu no obliga que el diumenge a les 9 i mitja estiga la gent fotuda perquè no s'ha aconseguit el lloc, però des d'ahir fins que arribi l'últim segon de la jornada 38, és a dir, la última de la temporada 14-15, la gent ha tornat a demostrar estar al costat del seu equip. I això és molt important no és definitiu perquè sense diners, per exemple, els que fica Peter Lim i la seva empresa Meriton ja veuríem on estaria el València, però el cor del valencialisme torna a bategar en força. Perquè si no, a hores d'ara, no hi hauria ningú. I n'hi han 50, 60 persones que, com vos dic, segur que van a més en les taquilles. A aquesta gent, el primer que hem de fer és xapó, felicitar-la, mostrar-li la nostra admiració des dels mitjans de comunicació, perquè també hi ha del mitjà de comunicació que no sàpiga valorar el que està fent gent invertint hores de la seva vida privada, invertint diners de la seva butxaca, perquè sí que és cert que el viatge està subvencionat, però l'entrada hi ha que apoquinar la taquilla. A aquesta gent, a tots aquests que esteu ahí, sou els que veritablement mereixeu un monument. Mireu, hi ha que agrair-li molt a Peter Lim, perquè s'ha posat. I aquí agrair-li molt a Mateo Salvo, perquè va lluitar per a que l'equip no caiguera novament en mans d'un fons buitre que el banc proposava per a quedar-se, el valencià. Ja que agrair-li molt a Nuno, ja que agrair-li molt als jugadors, però als que de veritat jo, als de veritat jo crec que tenim que agrair-los el que esteu fent, som a vosaltres, els que esteu ahí. Os sentim-nos des de casa i que aneu cada diumenge a Mestalla i que heu muntat en guany un ambient espectacular, una comunió quasi perfecta on quasi tots els equips s'han anat derrotats de Mestalla. 15 de Teneu és una bona marca. I també, per què no dir-ho, sobretot i fonamentalment, els que en el dia d'avui heu deixat el que estiguereu fent, que no sé què era, si mos el poguereu eh, contar, jo estaria encantat, igual a les 12 eh, vos donem el telèfon per a que ens crideu s'heu a les taquilles en la que està caigent és evident que no és hivern-hivern que no fa 7, 8, 9 graus i pluja però home, tampoc és la millor nit per a passar a la intempèrie ahí està precisament eh, eh, el que diguem no? el valor del que esteu fent als que esteu en la cua a tots i cadascun xapó felicitats admiració. Perquè per gent com vosaltres, este sentiment, que és el València, està cada dia més viu, i el bategar de la rata penada, cada volta, del cor de la rata penada, cada volta batega amb més força. I és gràcies a gent com vosaltres. I a gent, entre d'altres, com el nostre convidat, José Luis Gallà, que ara de seguida ens atendrà per arrencar el programa. Un programa en el que vos recorde la pregunta en el Twitter, arroba esports 90 nit. La pregunta és com penseu que eh, va a paliar un Espíritu Santo la baixa de André Gómez. Amb tot això hi ha moltes coses més. El que fem és posar el punt de partida, com sempre, en el nostre programa, retratant l'actualitat del dia en 5 fotos. Alves, Clar y Ras. El porter brasileño del Valencia, manifesta claramente, dicen sense panys que quedarse fuera de la Champions sí sería un fracaso. Mira, cuando no se, no se cumple un objetivo está claro que, es un fracaso. El objetivo nuestro es entrar en Champions y vamos a hacer de todo para, lograrlo. Enzo y André no han entrenado. y y se espera que la Argentina per para la finalísima de dissabte almería ya que precisamente... es el, el recanvi del migcampista portuguès. 100 entades més. El València aconseguint 100 entades més per a la seva afició de cara tindre suport dissabte a terra almerienca. A hores d'ara hi ha ja 60 valents fent 40 quilles per aconseguir els bitllets. Descans sense pressió. El llevant no tornarà fins demà al més, ja que l'equip està salvat i el seu rival dissabte, l'Elx, tampoc es juga res. En la seva mà, tot i haver deixat escapar la quarta plaça de la Lliga, València Bàsquet té en la seva mà quedar cinquè amb una victòria davant el descendit Polabrada. Les 11 i 38 de la nit. Fem una pausa per a agafar aire i de seguida estem amb el primer protagonista de la nit. A Esports 97 nit, Ui, xerrem amb el millor lateral esquerre de la Lliga, valencianista fins al 2020, ens espera José Luis Galla en la 97.7 Ràdio. Així, a Esports 97 nit, fins a la 1 de la matinada. ¿Quieres un descuento de película? Ahora en Pello Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine. Ven a tu concesionario Peyote en Torrent y Silla. A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo, Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Set de barbacoa con Levante, el mercantil valenciano. Un maletín profesional de 18 piezas para hacer de sus barbacoas momentos inolvidables. Espátula, pinzas, cuchillo, tenedor, cepillos y pinchos. Por solo 14,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. El próximo domingo 24 de mayo, la cartilla del set de barbacoa. Rita Barberá, candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Valencia. Quiero una Valencia en la que se ayude a las mujeres a ser madres. Y para ello pondremos en marcha un plan municipal de apoyo a la maternidad con ayudas económicas y de apoyo psicológico y social para garantizar una maternidad libre y responsable. Y seguiremos ofreciendo el cheque escolar para las familias con niños de 0 a 3 años, en especial a las familias numerosas, como medida fundamental para favorecer la libertad de elección de los padres y la conciliación laboral. Para todo ello, para que Valencia siga avanzando, pido tu confianza y tu voto. Rita Alcaldesa, vota Partido Popular. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. Arranca Esports 97 nit en eh, este dia, en este dimarts, eh, en el qual eh, avancem durant la setmana i eh, anem cremant etapes per a el dia definitiu, el dissabte. Però en el dia d'avui tenim una xerrada pendent i que tenim que afrontar amb el nostre convidat, que tan sols té 19 anys i que en el seu primer any en la primera divisió ja fa coses com esta. Rep Rubén Bezo. esta es la conexión portuguesa, pero yo Cancelo. Se va a ver Cancelo de Víctor Álvarez. Intenta el de Lucas Vázquez. La centra Cancelo. El balón queda pera Gallaga y al del área. En el rebus Gallaga. ¡Gol, gol, gol, gol, gol! José Luis Gallá, què tal? Bona nit. Hola, molt bona nit. T'agrada o no t'agrada? Sí, sí, molt, molt emocionant aquest gol contra l'Espanyol en, en Copa del, del Rei. Vaig a fer una, una eh, um, eh, confessió particular. Era el primer gol que cantava després de deixar-me de fumar, o sigui que imagina si m'agarrés bé la gola. <laughs> t'he vist bé, t'he vist bé. no tan bé com tu en el camp, perquè la veritat és que la progressió de José Luis Gallà, José, i jo tinc eh, 44, bueno, 45 faré en dues setmanetes eh, i des dels de els, eh, 5 o 6 vaig anar a Mestalla jo no recordo una progressió d'un futbolista en el seu primer any semblant a la teua. No sé si això és per un costat una alegria o per l'altre te posa una pressió de cara al futur que te van a exigir que estigues no a este nivell, sinó creixent a este ritme, el qual és molt complicat. Sí, està clar que, que la progressió està siguent molt bona, no? Des, de, des del primer moment el míster ha confiat en mi i la veritat que, que no em puc queixar. I bueno, jo sempre intento jugar de, de la mateixa manera que ho feia en el filial, no? Jo per a res sent que aquesta pressió d'estar de, en Mestalla o estar en camps importants i sí que és veritat que, que no sols la gent va, va demanar-me més, sinó jo mateixa eh, espero seguir mm, aportant moltes coses i encara eh, seguir millorant i aportant coses millors al, al València. Eh, parles del míster. Jo sempre ho he dit, i ho he dit tot l'any. Per molt bo que siga Gallà, que és molt bo, si no hi ha un entrenador que aposta per un jove, a la fi el jugador se malbarata. I així veig, peix amb el Casisco, i tingué que eh, buscar eh, altres actituds, perquè així no se feia un, un espai. Eh, I jo imagino que quan Luis Gallà en aquest aspecte li estarà molt agraït en uno, que haver-li portat un lateral esquerre com Orban, que en teoria venia amb molt més bagatge que tu, l'aposta de Nuno es diu José Luis Gallà. Sí, està clar que, que Rufete, no? sobretot, és uh -huh. el que mhm. decidís la, la, la, te la temporada passada pujar-me al primer equip, però bueno, això no, no assegura que, que el clar. tenga que jugar, no? Està clar que, que molt, molt d'importància té, té el míster, té Nuno, i jo estic molt agraït, no? Jo des del, des del primer moment que, que vaig pujar sempre he intentat treballar moltíssim, en els entrenaments i sobretot en la pretemporada passada pues, intentar donar-ho tot, no? perquè sé que, és molt complicat arribar del Mestall al primer equip i quedar-te. Jo això ho valore molt i, i és molt complicat realment. Quan te n'adones, en quin moment te n'adones, no sé si de la pretemporada o de la temporada, ostres, que això va en sèrio, que no és que vaig estar alternant en Norban, que no és que vaig estar en la plantilla, és que vaig a tindre galons de titular en el València Club de Futbol. Hi ha algun moment de la temporada en què te n'adones que aquest eh, moment ha arribat? Bueno, sobretot en, en la pretemporada jo pràcticament no sabia res, no? Mm. Jo sabia que, que havien fet una aposta per mi, però realment si l'entrenador no confia en tu, per molta aposta que siga, pues, al final, si l'entrenador no confia, pues, no et posa, no? I al principi ja eh, veurem de debutar, bueno, debutar en, eh, este any en contra el Sevilla ja de titular el primer partit de Lliga, pues, em, va, em, va fer, em va fer tindre més confiança i al final jo, jo penso que la confiança és molt important per a un jugador, no? Si ja des dels primers partits l'entrenador te dona aquesta confiança, al final pots, pots rendir molt més i és el que m'ha passat. Jo estic amb molta confiança i, i espero seguir així. Eh, està lògicament el partit del cap de setmana eh, que és eh, l'actualitat més immediata, però també el teu procés de renovació del qual volem parlar i perquè és el que teníem esta conversa pendent amb, amb tu. Eh, ha estat un procés, jo no diria extremadament llarg, apuntava a ser més llarg, almenys des de, des de fora jo tenia aquesta percepció, però sí complicat, José. Sí que eh, hi ha hagut moments, imagina, que molt fotuts per a tu i sobretot, més que per a tu, que també ho hauràs, ho hauràs sigut, per al teu entorn. Sí, està clar que no ha sigut una renovació llarga, no? Són, han sigut quasi tres mesos i pico i, per exemple, en Paco va ser molt més llarga. Més que, més que llarga ha sigut Correcte. un poc costosa per, per tot el que s'ha dit, per tot aquest interès i per això ha sigut més llarga que altra cosa, però jo realment no, no sofria per, per mi, perquè a mi, sincerament, jo sabia la decisió que volia, volia prendre, no? però sí per, pel meu entorn, per la meva família, pues que no, que no, no m'agrada no? que sofrisquen en, en ningú moment i, i per això pues, ha sigut el que no m'agrada, no? perquè jo a mi que, que me critiquen realment me dona igual perquè jo sabia des del primer moment que jo volia quedar-me en el València y yo el, el que vas dir al meu representant era que, que feren lo, lo que siguera, però que jo volia seguir en el València i no anava a escoltar ninguna altra oferta. Per lo tant, és el que jo volia i jo estava tranquil. De fet, és tan així que els teus representants ho saben des d'aquest hivern que hi hagués dos clubs premis i tu sap i tu saps que preguntaren per tu. Bueno, però jo, jo vas dir en el primer moment per que jo... Sí, sí, que jo volia eh, seguir en el València, volia seguir que així i per lo tant no tenia que escoltar jo ninguna oferta uh -huh. no sé si el meu, el meu representant han tingut jo es va dir que no volia escoltar ninguna oferta i és veritat que el València des del primer moment també sabia que jo el que volia era quedar-me així eh, jo des del primer dia quan la gent eh, saps com se manejarà el futbol i, i en quins paràmetres i que ara les xarxes socials pues, tenen un pes, eh, mm, també sí. està el pes que cadascú li vulgui donar, a més, José Luis Gallo és un tio que té Twitter, eh, eh, hi hagi un moviment de que se manifeste Gallo, sobretot quan va eixir el nom del Real Madrid, que se manifeste Gallo, com si tu estigueres obligat a parlar per lo que diguera la premsa de Madrid, que era una cosa que a mi sempre m'ha fet molta gràcia, no? Eh, eh, què passa? Que ara la premsa de València traguem que eh, Cristiano Ronaldo ve al València i ha d'eixir ell públicament a dir que no ve al València? Eh, me pareix una miqueta casquià, no? Eh, crec que a Gallà se li va exigir lo que no sé... Per exemple, també hi ha rumors de que Otamendi pot anar se ni ningú està exigint-li a Otamendi eh, que diga que se'n se, que se vol quedar. Mm, eh, a mi me paregué injust, i jo la frase que vaig acunyar i que després molta gent l'ha repetit és no assassinem la prudència. Semblava com que el fet de que tu no isqueres públicament a parlar ja era que estaves amagant alguna cosa o que estaven donant per fet que tu volies anar-te'n quan era tot el contrari. Sí, al, al final el temps m'ha donat la raó, no? Jo, Exacte. a lo millor, eh, m'arrepentís no, de, de, de no haver parlat, però jo pense que en un procés de negociació jo no tinc que parlar, perquè realment són els meus agents que estan darrere de mi, jo confio moltíssim en ells i, per lo tant, no tinc per què jo manifestar-me. És ara realment, quan, quan he renovat, que sí que em manifeste. Una volta està, està tot clar, però jo ara puc dir que des del primer moment el València sabia que jo volia renovar. Per lo tant, que, que se me critique i això, pues, jo ho respecte, jo ho entenc tot, però no, no ho trobo bé, sincerament, perquè jo en ningú moment he dit que me'n volia anar a un altre equip, simplement que jo estava molt a gust en el València i que encara me quedaven 3 anys, per tant, és l'únic que he dit, però, però ja està, no, no he dit res més Mm. I Escolta, això. saps el que haguera passat? Que si hagueres parlat, val, qualsevol cosa haguera servit per a sí, que una sí. part i altra part eh, hagueren escarbat. Vull dir, si tu ixes un dia davant dels micros, perquè jo també sé com és això, i, sé els defectes que té la meva professió, que sembla que els periodistes mai pequem, i també tenim part de culpa en el que passa. Eh, I si si dius, jo m'ho vull quedar en el València. Si ho dius, a ho agraït. Sí, ho diu, però mireu la cara que posa, no està sí. content quan qualsevol sí, sí. cosa que hagueres dit en pego la qual, de tal, tal qual és així, no? Per això, en, entre tots, entre els meus agents, entre la família, entre, entre el València inclús, van decidir que el jugador tenia que, que estar totalment eh, aïllat de, de tot això, centrar-se en jugar a futbol, que és el que té que fer, i per això el jugador ja té uns agents que són els que parlen o és que són els que treballen directament per a, per a, per a, per a fer aquesta negociació en el València. Per lo tant, jo vaig decidir i tots van decidir que no n'hi havia que parlar i ja està, jo penso que, que ho vaig fer bé, però sí que és veritat que en algun moment m'hauria agradat parlar i dir que tot el que es dia no era aixina, saps? Per, per això en aquest moment sí que m'hauria volgut agradar parlar t'has, li has tirat molta sang freda. Eh, eh, jo moltes voltes, jo que soc un tio de sang calenta, jo moltes voltes me poso en la teua situació i dic, jo no, jo no m'haguera aguantat. Jo, a més, l'altre dia te sentia, en la en roda de premsa que feres junta, junta a Rufete, eh, on jo li deia això, que alguna volta t'haguera agradat eh, parlar però que havies pres la decisió de no parlar i jo el veia i dia, que difícil té que haver sigut que difícil té que haver estat perquè a més, eh, eh, a més eh, clar, la rumorologia, que és la part que moltes voltes no sabeu de periodisme, però, de periodisme, però te tocava uno, escolta que uno del seu poble diu que han ajornat l'acte de la penya això és que no va renovar, te cridava atrás que sí, que un pare ha dit en la penya que se va a Madrid l'altre no, que és un pare diu que es queda segur a la fi se menejava tanta rumorologia que era molt difícil quedar-se callat. Jo, en, en això sí que he de dir que si admire pel que fas sobre el camp, en aquesta actitud personal, José, eh, t'admire el doble, perquè, com dic, uno que se sang calenta, jo no haguera, jo no haguera aguantat. Eh, per cert, parlant d'això, el dia de la roda de premsa, quan dius no m'agrada perquè s'han dit moltes mentires, te refereixes sols a la premsa de Madrid o penses que no tan sols el Madrid s'han dit coses que no eren certes o justes sobre Gallà i sobre la família de Gallà? No, en tot en general, també es via... Quan, jo no vull parlar de salari ni quantitats, però és veritat que se dien unes coses que, que jo en ningú moment eh, havia demanat, se dia que anava a cobrar tant, quan tampoc <laughs> era així, eh, i per això també al jugador li molesta, no? No m'afecta perquè jo estava tranquil, jo sabia com estaven les negociacions, i també que et vestisquen i que, i que, que vestisquen d'un altre equip i tot això pues està clar que, que no és de bon gust. Bueno, pues eh, eixa història ja està tancada, gràcies a Déu, ja pots respirar tranquil. Eh, per cert, també t'estrenares precisament eh, en el Bernabéu de dels equips, que possiblement es deia que, que te volia... No te vaig a preguntar per el Madrid, ja te pregunten prou en altres emissores. Jo, que sóc una emissora de València, vull parlar de València i del València. Eh, eh, això ja està tancat, com deia, eh, amb una assistència a Paco davant el, eh, el Real Madrid i ara eh, es queda el dia a dia i el futur. En el dia a dia vull fer-te una pregunta en la que estic eh, molt encabotat. Eh, se juga més fàcil, entén-me la pregunta, al costat d'un central tipus Tamendi? Clar que sí, Otamendi, clar que sí, les coses com són, no? algun valor que, que no arribi jo, eh, pues tinc la sort de tindre Otamendi ahí que enseguida va, va al tall, no? Estic mm-hmm. també aprenent moltíssimes coses d'ell, d'un central de, de tanta qualitat i per a mi és, és un dels millors centres que, que he vist -huh. I ara ens queda el futur. Eh, què va passar el diumenge? A mi me dóna la impressió que se, se precipitaré una miqueta, José. Sí, i també aquest gol que ens marquen tan pronte, no? que no estàvem acostumbrats a, a recibir gols en Mestalla i posar-nos en, en resultat en contra, també es va trastocar un, un poc aquest plantejament del partit que teníem, però al final l'equip eh, ho va donar tot. Jo pense que no se li pot eh, dir res, eh, esta temporada està sent molt bona i, i i el Sevilla, per exemple, que el tenim ahí, està fent la millor campanya de la seva història, que, que mira, mira com és, i, i està la, la quarta posició molt cara, però bueno, el tenim tot a favor i està clar que el, el dissabte no podem fallar eh, en, en el camp de l'Almeria. Està clar, eh, sabeu que va ser un partit complicadíssim, que ells també, bueno, a excepció del que puga dir de mal TAS, que té collons sí. que aquestes alçades estiguem en aquesta història, però també ells es juguen la vida. Sí, ells es juguen la vida, però ells es, i per a nosaltres és, és pràcticament una final, no? i el València té que acostumbrar-se a jugar eh, finals, aquest tipus de partits tan important i tenim que saber respondre. Estos partits se preparen més mentalment per la pressió que suposen o futbolísticament? Sí, sí, jo penso que, que es preparen més, més, més mentalment i el que hi ha que fer és eixir com sempre, eixir a, des del primer minut a, a tope, com si fos una final, no? I, i tenim que començar a sentir aquesta pressió d'aquest tipus de partit per a un futur vos trastoca molt una baixa com la de com la d'André, que és quasi segur, vamos, al 99,9% que no va estar. Sí, bueno, no sé realment si va estar o no, no puc parlar mm. en ell, però sí que és veritat que, que seria una baixa important, però, però bueno, hi ha jugadors que ho poden suplir perfectament i estic segur que van a fer-ho. Aneu a, a classificar-se per a la Champions? Home, jo espero que sí. <laughs> Jo espero que sí, clar que sí. Que, en el vestuari que es diu? Eh, eh, eh, heu tingut que fer una recuperació express, parlant precisament de, de, de l'aspecte mental, perquè no s'enganyem, el diumenge va ser un pal per a tots. Sí, està clar que en el vestuari el que es diu pues, es queda en el vestuari, però sí que és veritat que, que, que és una final, la tenim que afrontar-la com una final i tenim que eixir a guanyar el partit. No podem esperar a que el Sevilla perga o tenim que eixir a guanyar el partit des del principi jo penso que el dissabte es veurà un València que, que va guanyar el partit des del primer moment. Encara que apretar, us van apretar, eh? Bueno, a excepció de lo que diga, de lo que diga el TAS. Pues ha estat, com sempre, un plaer, José. En l'última entrevista que te farem, eh, eh, el mateix dia eh, te quirdà la... o el, dia, el set de va te quirdà la selecció sub-21. Ara te va cridar la granja, que ho sàpigues. Ojalà, ojalà, però ja, això, ja, això, ja, això, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, <laughs> ojalà, ojalà. un plaer, eh? Perquè parlar en un tio que té 9 anys i que té el cabet tan amoblat com el de José Luis Gallà no és habitual eh, trobar-ho en el món de futbol. I a més, que parli la nostra llengua i que siga tan atent amb nosaltres. José Luis Gallà, un plaer com sempre i moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Adéu. Al millor la esquerra de la Lliga, miren-lo, eh, miren vostès, volen lo jugar és una delícia. Periodísticament, entrevistar un crió de 9 anys, que és un crió, amb el cap també ben amueblat, te'l trobes tan poques voltes que sentint-lo parlar i raonar t'expliques el que fa en el terreny de joc. Clar, el que fa en el terreny de joc amb la matèria prima, que és la seva qualitat, eh? Se junten les dues coses. Qui té moltíssima qualitat i molt de cap és el Folgado. Hola, Folgado, què tal? Bona nit. Folgado, hola, què tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Bona nit. Eh, que eh, tu també tens molt de cap i molta qualitat, eh? <laughs> Sí? Sí, sí, sí. yo? Escolta, entrenament, rápidamente. No hay ni Enzo ni André. cara que lo de André Andrés casi imposible, lo de Enzo sí que sembra que pueda arribar. Sí, bueno, yo creo que creo que Andrés está descartado, Manuel. Matiz Alves está Este matiz en roda de prensa comenta que, que, Andrés no, va a arribar, que tiene una lesión complicada, que le desecha el mejor para recuperarse, recuperarse, que bueno, es algo que ya intuyen después de las del de, de del día. día. en rueda de prensa la conclusión del partido ante el Celta de, de Vigo. El eh, Lorenzo, pues ja eh, veurem, Manolo, de moment el futbolista este matí no, no ha entrenat, eh, no, fins i tot ha arribat a la ciutat esportiva de, de Paterna i ell no conduïa, el seu cotxe particular el conduïa la seva, la seva dona, li molestava fins i tot el muscle a l'hora de, de conduir, ha treballat en el cor de la ciutat esportiva de, de Paterna, però simplement exercicis per a eh, eh, treballar el, el tren inferior i per a no perdre forma. Per tant, eh, bueno, pues, treball de manteniment per a Info. Demà veurem què és el que ocorre amb ell, si s'ha treballat amb el grup o no. Si s'ha treballat haurà de, de portar una, una protecció i ara és d'ara, Manolo, pues, és dubtosa també la presència d'Enzo de, Pérez, encara que jo crec que si està allà arriba, pues, supon que en uno tirarà d'ell en l'11 titular per a substituir a André. Bueno, pues amb tot això després ha parlat el porter Diego Alves. que este sí nos ha tallat i no ha en Salva, este sí que ha dit que quedar fuera de la Champions és un fracaso Sí, és una, era una obvietat, La dia Nuno no, no va a ser tan, tan dur, va ser más diplomático y este matí, pues, ese vez ese ha dit lo que todos pensem si el València no se clasifica para la Champions. Mira, cuando no se, no se cumple un objetivo está claro que, que es un fracaso. El objetivo nuestro es entrar en Champions y vamos a hacer de todo para, para lograrlo. Perdón sería un fracaso, eh, Manolo, eh, que el Valencia no se clasifique, Terrao Alves para la próxima edición de la Liga de, Campeones. Alves también le envía tu un a los crítics. Nosotros pensamos en nuestro trabajo, lo que hemos hecho toda la temporada. Creo que este equipo ha dado la cara en partidos difíciles. Está claro que no hemos conseguido aún el objetivo, pero tenemos un partido por delante. Así que las opiniones de fuera no nos importan mucho porque somos conscientes del trabajo y de lo que hemos hecho durante la temporada. Así que nosotros vamos a pelear para eh, hacer un buen partido sábado, sacar lo mejor de todos los jugadores para que sábado esté todos bien y, podamos hacer un buen partido. Lo que también ha garantizado este Matías Alves, Manolo, es que el equipo está tranquilo y consciente de que el objetivo se pueda abastar este cada semana. Tuvimos la oportunidad de, conseguir la, la cuarta plaza aquí del Mestalla no hemos conseguido y ahora pues nos toca jugar todo en Almería. Eh, veo el equipo tranquilo, veo el equipo consciente del, partido que, vamos a tener el final de semana. Así que seguro que, los jugadores saben de la, importancia que, va a ser el sábado y seguramente vamos a hacer un buen partido. Alves también se le ha si el equipo está esgotado, está cansado eh, a aquestes eh, de, temporada. Alves diu que no, que el equipo arriba ve, pero también ha reconegut cert cansament. yo creo que llegamos bien al final de temporada. Eh. hemos jugado dos competiciones este año. está claro que final de temporada siempre es un poco más desgastante por, la presión y por, los partidos también que, que ya ha jugado. Algunos jugadores arrastrando lesiones, intentando jugar eh, lo máximo de partidos posible, pero creo que llegamos, eh, llegamos bien. Molt bé, Folgado. Alguna cosa más del entrenamiento? No, no, este matí res, Manolo. Bueno, el problema que ha patit el jove Salva Ruiz, que uh -huh. ha patit un, un esquinç en un, en un turmell, i per tant, bueno, pues ha sigut l'esglai, el susto d'este matí a, a Paterna. Des d'ací li desitgem una pronta recuperació. Ara la tertulia, vos anem a contar-lo del TAS, que en principi és demà, i dic en principi, perquè conforme vaig llegint més coses, no tinc clar que també siga demà. Ojo que la cosa té collons. Folgado, fins demà. Adéu. Les 12 en punt de la nit, fem una pausa per a la publicitat i estem de seguida ja, no, per a la publi no, per a eh, ficar la sintonia, i estem ja en la tertúlia, el debat i l'anàlisi, així a la 97.7 Ràdio. Vinga. 97 nit, La Tertúlia. Les 12 de la nit i dos minuts. Bosch Quil, bona nit, eh? Bona nit, bona nit. Eh, benvingut de nou, que fa setmanes que ell també tenia que descansar. Escolta, que ha dut molt, molt de tuté. No, però... Molt de té. Molt de tuté. Escolta, quin mèrit té la gent Tot que està... fer monòlogos, <laughs> vull cansar. però no, no te claves encara. Jo, te, cada, cada volta que te pose un, un, un contertulino, el dissabte és el matxaques. Agu aguanta, Manu, per ja, favor. Ja, és dimarts, ja, ni te <laughs> conté. Eh, eh que digues dissabte, eh? tampoc estic jo massa bé. Va, arranca, no te preocupes, va. Quin mèrit té la gent que està en la cua, eh? Mare meva, que un diu, fenomen. Que diu, no és hivern-hivern, però tampoc és la nit més bonica per estar a la intempèrie. Eh, ha passat ahir el barco de Noé i se fa un rato. <laughs> pues cent i pico me diuen que n'hi ha ja la cua, eh? 143, segons m'ha dit a mi a través de missatge directe, uh mhm. -huh. eh, perdona, és que ara diré el nom... Mm, Javi, eh? Que està a la cua? Sí, li, pues mira, li, li he dit que m'envia el telèfon. A Javi i a qualsevol altre que vulgui parlar claro. així, ui, que és la nit, en que la gent que està en la qual és la protagonista, Bosch. Segur 96, que tenen un, tenen un... Perdón, perdón. 96 3 5 3 0 Z 4 4 96 3 5 3 0 7 4 4 Esquideu, ten... a Arturo vos agarra el número i vos quedemos a espera que no hagas el teléfono i jo crec que avui la gent de la qual és el ten, protagonista. Ten un festival de por allí perquè no veu el tuit. <laughs> Estar allí de, del bueno, rollo Pablo Leiva, como cuando vas tú 3, con tus 5, colegas 3, a apretar por ahí, ¿sabes? 3, yo 5, no. 3, 0, 7, 4, 4. Pablo Leiva, ¿qué tal? Bona nit. Què tal? ¿Cómo estamos? Molt bé. I ja afegim el tercer. T'has Manu... canviat la camisa de esta mañana. Me canviat la camisa porque tenía una promesa que cumplir. Vale, vale. Sí, sí, una floreja que diria que... Vale. Mm. És cert, és cert. I, i l'ha complit. I Manu Maderes, què tal, Manu? Bona nit. Què tal? Bona nit. Com, Com estàs? estàs? Eh, ¿qué estem, sí. Jo tinc dos amics a la cua, eh? Emilio i Beatriz, que són germans i estan fent ahí... La ah, sí? Cuenta. Sí. Que giren 96 353 0744. Com és possible que estiguem vivint una situació similar a les, a, a les anys 90, que estem al segle XXI i estigui la gent ahí plouent, ahí en la cadira. Com és I possible? de quina manera, eh? Però que, eh, que ja dia jo, no és una idea d'hivern tancat, Pero, escolta... No, jo he vist algún tuit per ahí de... Eh, no, no, sé si Manu va per ahí. Eh, que esto es casi tercermundista, no sé què. Eh, va, bueno, mira. Les taquilles a un demà matí. Si la gent vol anar a fer tota la nit, jo no sé de qui és la culpa. Perquè, ojo, que les entradas van a durar mitja hora. Eso va a ser un visto y no visto. Pero eso. Pero que yo no, no La gente está ahí feliz y tranquila porque estiguen. Yo no creo que pero, creo que chico, no fan mal a ningún. que facen un sorteo, tío. Pero qué dius? Eh, ¿A dónde venían las entradas? En, en, taquilla. Es que... Pero es que no se puede hacer un... Sorpresa. Manu, si se venen 700 entrades, quins sorteig has de fer per a no sé quants mil socis? Però, no, mira, per, per mèrits, per mèrits. Jo, per, per exemple, jo estic visquet a, a Madrid més de la meitat de la setmana, jo no me perd molts partits, pues, pues, pues mira, pues jo estic fora, ja està. Saps el que, el que te vull dir? Però el que està ahí anant tots els diumenges i està complint en el laboro... Però tu saps quan n'hi ha, pues, sí, que... Però però, però D'alguna manera la fidelitat, no, Manu? Clar, clar. No, clar. si se va premiar, no sé, estic quasi diferent jo, i no sé, se va premiar la fidelitat eh, eh, eh, pagant el viatge també, vull dir... La fidelitat també s'està premiant, però jo no sé, què pot fer un club? Jo no per defendre la València sempre, però ah, les, les entrades són de males de matí. Està diluviant i n'hi ha allí 200 persones fent cua. Però encara que no estiguera diluviant, és que, és que no és que sigui ni tercermundista ni no tercermundista, sí, no, no és que vaig per ahí, però és una cosa pràctica, perquè la possibilitat, n'hi ha molta gent que farà la cua i a lo millor, com, que, que, que n'hi ha, 300 entrades disponibles? Algo més. 700, en teoria, 600. 700 perquè comencen ah, a aconseguit 100 més. Bueno, sí, si n'hi ha ells eh, se les tenen garanties, això sí que és veritat. Mm. Però que, de tota manera, Chico, jo pense que la fidelitat és una cosa molt important perquè potser n'hi ha molta gent que per les seues circumstàncies és pare de família, està separat, té el xiquet dormint i no estic parlant de cap de ningú, saps? No, jo tinc els de la querida per ahí, els oficials estan en casa. No, a fer la però si he anat no parla de mi. Si he anat tots els diumenges i estic complint com un caballero, tu... Escolta, a lo no, millor... Però, però, però és que estan ahí, han de ser socis, eh? Sí, però no passa res, si lo fan tots els clubs, i, i lo hem fet nos, nosaltres també eh, eh, altres vegades abans. Un sorteu! És es que no sé, no sé. No sé. Jo bueno. sorteig, quan ne són moltes, claro, sí que ho veig. Quan són tan poquetes, en perdó de l'expressió que ja se podria estar, el que més xiule cap a or. Vull dir, la gent... <laughs> Tota... I tu eres molt valencià i saps que tota la vida s'ha dit aixina, Carlos. Val, és que som així. Eh, entonces es algo endèmic. Es algo, eh, eh jo, eh? Xuri, que l'altre dia pensava que no seran capaços de, de, de, de, de, de ficar-se i fer... I, avui hi ha uno per tu te me diu, jo a les el matí vaig, i li acaba de dir, ves alerta que ja estan farratos fent cua, que igual vas a les 6 del matí i ja has fet tard. Però al final això Eh, jo el que, el que vull dir jo, el club diu que salen a les 10 del matí, si a les 12 de la nit, a les 11 ja va gent a fer cua. Això és símptoma de que la gent té ganes d'anar al futbol i de passar-ho bé, i a pesar de, de, del palo de l'altre dia, uh -huh. pues la gent té ganes, eh, jo no. Jo tampoc faria. Eh, com pots evitar-ho? Com eh. pots, a veure, com pots evitar-ho? Fent un sorteig quan són 70 entrades. Tu fas un sorteig, Manu, i li sí. toca a uno d'ací, a l'altre d'allà. No, no, però anem a veure, si tu sorteges 700 entrades, sí. és una entrada per a cada un. Jo si tinc que anar soles no vaig. Però... No, <laughs> eh, que jo no et fora de tallar un munt de vegades. jo vaig en el rotllo dels eh. col·legues. Va un col·lega, trau, pim, pam, i serem cinc. Però jo soles... Però, Carlos, pues a millor no vaig. Saps que eh, a sorteig el que passa és que moltes voltes al que li ha tocat no va i, i li dona l'entrada al que... Ah, i això sí que val. Il·lusió. I al que li ha tocat que no vaig sí que val i que li la dona a un altre... No és més just fer la cua per la nit plouent, si n'hi ha gent que pot fer-la i altra gent que no. no és, que no, no, no, no troba la justícia en aquest sistema. Eh, i, I sobretot, eh, està, és que és, és de model Sí, això, això de fer la Però Què va ser de modest? Això és bonico si difra que hi ha finals. Bonico és... Jo crec que això comporta que la gent se meneja. Claro. Que, que, que ni es un espíritu. Sí, això és bonico. A mí no Manu. me parece mal. Voy a, voy a hablar de... estabais ahí teniendo un debate tan mono que yo estaba Lo que me mola de Manu... ¿Tú sabes quién es Manu que estás escuchando? Este que escribe sí, sí. el superdeporte que tú ya estuve el, ¿Tú lo criticas? Lo critico mucho cuando, cuando leo la opinión digo... <laughs> Pero, eh, no, no, no, me <laughs> gusta Manu! Le critico, lo que me mola de Manu es que tú ya estás en la tercera tertulia y si tiene una manera de pensar, le da igual que puc si si salta en me És con macho. <laughs> En efecto pero eso me mola. Eso son es con que yo voy que y voy casi. que Este carro. Espera que fe. No, ya, perdona, yo he visto que lo conocías. Perdona, Pablo, yo era para que supieras Pablo, que, ¿qué, aquí lo mismo que en el periódico. No, no, no, Aquí, ¿eh? aquí intento quedar bien, hombre. Ah, exacto. No, pero yo decía que, a ver, no es que sea más justo o no. Hay veces que el, sorteo se hace pues de la, del socio número 15.300 al 15.900 y se dan las, las 600 ahí. Pero es que igual hay muchos socios que luego no quieren ir. Que Es que al final, yo lo que creo es que la gente que ha ido esta noche es la, que quiere ir de verdad la que quiere ir de verdad la que pues incluso muchos de ellos mañana trabajarán y están ahí aguantando la lluvia la noche pasándoselo bien porque muchos de ellos la mayoría se lo estarán pasando pipa a pesar de las circunstancias ahí solo lo mejor que pueden hacer es preguntaros Anema la cua de Mestalla ¡Hala! ah Emilia Bonanit hola Manolo Bonanit ¿cómo estás? Gracias por tocar anem a eh, Acabé de arribar a la casa bañar, pero vamos. Bañar con un tito, ¿no? Pero sí, Alicia está ahí a la nueva hermana. Ajá. Tú sí que en La, bueno, hermana A la nueva hermana y Sí, sí, sí. Perquè que realmente realmente una locura. O sea, yo... eh, vamos, yo por el y no me puedo quedar, Yo me me diciendo el del matí. sinceramente, lo que, yo... lo que ya vi, no es comparable a una final, Porque, a fin de cuentas, una final, pues, eh, Te está echando un título. Es que estén parlando de un partido contra Almería para quedar cuantos. Buah. No, no, la verdad es que la gente se ha movilizado de quina manera. Pero pero ahí estaba organizada de alguna manera. En eh, ha organizado de alguna manera. y algunos algún números. Y a un turno que va, ya, no? Algú, eh, eh, Si algún desde la cua ens a tocar, por favor, es el momento para poder contrastar opiniones... y... y... recibimos también, ¿eh? No, <laughs> nada, no problema. a, mí me gustaría ir, ¿eh? Almería. Eh, sí que s'han fet unes llistes per ordre d'arribada uh -huh. i, i, me, i me diu la meva germana que Damià, Damià Vidagain els assegura que n'hi haurà entrats per tots els que estan ara mateix en la cua. Uh -huh. Ara mateix. Perquè, clar, ara mateix, sí. Si demà arriben 3.000 claro. persones, pues no n'hi ha, res, no ha entrats per tots. Però jo crec que, que, que els que estan allí aguantant tot el que està caigant i passant la nit que està fent... Quan fa, ja quan, fa que te, quan, quan fa que te anar de la cua? Quan fa que has abandonat la cua, Emilio? pues serien uns 70-80 persones ja, eh? Oh. Però una pregunta, Emilio, eh, tu te l'has tornat perquè és un bandera, et eh? t'has deixat a la germana, però ara, la, la, fora de la conya, la pregunta és per què heu anat a fer cua? Què vos ha mogut? Que, eh, en quin moment se vos ha passat per el cap Escolta, anem a la cua i no... I... Vaig a llevar, dur-li la contrària, llamar Ubaderes i vaig a la cua. I me'n vaig a la cua. Pensant, pues mira, en què eh, estaves eh, pensant? Exacte, vinga. Mira, en primer lloc perquè, bueno, jo ha vist tu probablement, bueno, tu sí que me coneixes, Manolo, i, i Carlos crec que també. Mm -hmm. eh, jo he viatjat molt i fa molt de temps que no viatge i tinc un nano d'11 anys que, que la seva il·lusió és fer un viatge a València, mai ha viatjat. I jo crec que és un camp que no és molt... Estic parlant de nivell personal, val? És un camp que no és molt, molt complicat anar i tal. I jo crec que... El, el trobes segur per anar el teu fill, vols dir? Si no és un camp conflictiu en un principi. Exactament. Anem a veure, jo... Eh, facin esforç, o la meva germana en aquest cas, per, per el seu nebot, perquè a mi realment pues sí que m'apeteixerà. però és que jo crec que la gent realment el que estem és faltos d'il·lusió. És dir, nosaltres volem ja eh, jugar Champions, que, el, que la piloteta estigui en el mig del camp i que eixen els xiquets a moure-la, sonar, eh, sentir el himne de la Champions. I mos fa falta això. Emilio, entonces, eh, eh, perdona, eh, tu demà a les 5 de matí has de trabajar y mm, te has a a casa, pero la tot se ha quedado ahí per la l'entrada a tú y al teu fill que li diuen... Francisco Javier. Pero es un tú Tu veus, Manu, tío, viva colas. Eso es el fútbol. Eso es el fútbol. Un aplauso para el vídeo. Sí, señor. Y para todas hermana. son cracks. Y para toda la gente que continúa allí. Hombre, pues mira, yo te voy a decir una cosa. Eh, la historia es tremenda, ¿eh? Yo, yo no te miento, a mí me ha emocionado la historia ah, porque, porque ir a... Eh yo yo no soy el partidario, y mm. sé que alguna gent me dirá, hombre, pues, yo no soy molt partidari de els micros, cree que la gente té eh, les, que cree que estas historias le arriben a la gente. Això el fútbol, senyor. que algú està sentint la garra desde allí, <laughs> y yo yo, me me me a la cua. estic segur, perquè estas historias son las que le arriben a la gente. No, y, imagínate el, ese abrazo el, eh, en el partido de la Almería con Francisco, habías dicho que se llama, Emilio. Francisco Javier, sí. Con Francisco Javier, porque el Valencia está en Champions, eso no se paga eh, con nada. Es que... Y la tía allí como una campeona, ¿eh, Fencua? Sí, bueno, la, tía ho ha el segundo bot y te puedo decir que el per meu nano... no, eh? El meu nano... Bueno, per mi... A, a tu t'ha bandarra, tú no vas. El meu nano el día del Madrid acaba el otro día el día del Sol acaba plorant, y ahí lo que voles papá yo jo vull que el València y Champions, y yo vull guanyar una Champions. Son para ha tener en dos finales y, y también <laughs> tiene el aguante en las es Pero es, que, mira, eh, que estamos en de mes porque yo soy monta-mic de... Bueno, soy montamic no, perdona, Yo soy cuñado del teo mix Sergio. Sí, hombre. Eh, está en el top 3, es uno de mis... Es eh, mi, el, el meu a mí. mi más mejor mi, muy mejor a mi. Más pero es que Manu. no es de Capi Casas, me caguen... De, Pero igual, y no? Se continúa. Y, eh, un rato, del Sergio, Es que el, el que no ho entenc, anem a veure, el que la gent no ho entenc, això, val? Uh mhm. -huh. O sea, la meva dona, per exemple, això no ho entenc. Això de dir, ah, i, te, i se deu a fer guapa un partit de lliga, <laughs> és que n'hi ha que sentir-lo, és Però... que és algo que, que supera tot, que supera... Claro. És un sentiment que està tan dins que la gent que... Jo entenc que la gent no, no comprenda, però és que és així. Emilio, no se eh, pot explicar en paraules, eh? eh, eh Emilio, sou una de capa Lluís, el cantant de Bacho Guitarro, que, que està molt en vosaltres de 50 en quant, el tenim enganyat en la tele, en el diari i en la ràdio. Sí. Heu va definir d'una manera. Eh, eh, tu no tries el, el futbol. L'equip de futbol te tria tu, i una vegada t'ha triat, ah, amic, estàs ja... Ja no, ja, ja no tens opcions. Una vegada el València te tria ja estàs per tota la vida. Pues així és. Per això n'hi ha qui no ho entén. Perquè són del Real Madrid i del Barça eh, i no, aquestes coses. No, no. Anem a veure. Si, si a, mi a mi m'ha triat el millor equip del món. Clar. Clar. Per això l'ha triat. Per això l'ha triat. I esto molt... Manu, ja t'has convençut de que n'hi ha que fer cues? Però sí, mira, Emilio. Digue, però, però Mavi, la teua dona, què opina de tot això? ¿Qué, opinas de todas, <laughs> eh? Manu, a mí no me agrada el fútbol. <laughs> ¡Ah, te el <laughs> Si la ràdio bueno. és màgica, és que moments com estos. Que t'ha agarrat el bou! Això, mira, estic en èxtasi. Estic com... Com li diuen a la dona d'Emilio? Hola! Ha cridat, ha cridat el, eh, eh, el cunyat del meu millor amic i estic parlant de, de la seva germana, que la conec des que era xiquet, i jo estic pensant en ella, que estarà encantada de la vida, i jo dic, però què, què estem fent així ara tots? És que això, això és de... Això és de... Així que s'ha muntat. Així s'ha muntat un, un bon cacau. Això és casa Eh, bueno, a, a la dona d'Emília com li diuen? Mavi. Mavi, està, Mavi, estàs per ahí? Sí, estic així. Eh, no m'ho puc <laughs> Escolta, Mavi, deixeu-me, parla en ella, per favor. Mavi, escolta, i això de que el teu home siga... A, tu no t'agrada el futbol, val? Res de res. I, això de que el teu home i el nano siguen a futboleros, això com se du en casa? Molt mal, molt mal. Per què? Quan se junta el meu germà i, i el meu marit, bueno, ja ni te cuento. <laughs> Pero bueno. Eh, no saben hablar. De... Perdona, te voy a hablar de castellano porque me cuesta. Me país, pero no pasa me Yo entiendo todo, entiendo todo, pero no puedo hablar. Tranquila, como ves cómoda. Eh, no tienen otro tema de conversación. O sea, mi hermano viene un día de la semana a comer a casa y yo me aburro, o viene un fin de semana a la playa y es que no, no hay. ¿Y tú no has pensado en claudicar y. y, y, si, no, del Valencia? no, no puedes con el enemigo, únete a él. No, <laughs> lo he intentado muchas veces, pero no puedo, no puedo. <laughs> Mami, gràcies per estar ahí i per participar amb nosaltres. Gràcies, moltes gràcies, bona nit. Manu, un beset. Beset, bonica, parlem. Escolta, que la, la, el, el germà de Mavi, que és el sí. meu amic Sergi, és el tio que més sap... Això és molt, molt, mm. molt dur de dir-ho, eh? però que jo conec que més sap del València des de que érem xicotets. Ah, és sí? un ordenador. Sap escriure, Manu? Computadora. És una computadora de dades que que no n'hi ha computadora que, le, que se li resista. Sí. més que l'internet. És, aco, és acollonant. Manu, sap, sap és, el que està, és el que se suposa que està en la cua, Emilio? No, no, no, és la meva germana. Ah, el, el, meu fill és la germana. És la germana de la cua, vale, vale, vale. vale, vale. Emilio, t'ha agarrat el bo per tots els costats, macho. t'ha agarrat, agarrat la dona que te va passar la... Ja arribaràs a casa, Que te ja. va passar factura. Arribarà el llaç i te llevarà punts. <laughs> Emilio, ha estat un plaer. Gràcies per cridar. Igualmente a vosotros, vos felicito por el programa, Manolo, que yo te seguís desde Radio No. Bueno, eh, eres un auténtico crack. Muchas gracias. Eh, a Salva también. Eh? A, Salva también. bueno, y a tots que esté buena tertulia porque realmente realment m'agrada que se a valencianisme, porque, claro, si no son vosotros... <laughs> Imagínate Van a ser los Manolos y la Pedrerolas, eh? <laughs> Pues imagina't. <laughs> Muchas gracias. Moltes gràcies no. a vosaltres per deixar-me parlar. Un abraç molt fort i amunt sempre. Amunt, un abrazo. Emilio, 12 i 10. Esto es i estos ratos i estos, uh, eh, i estes situacions són les que molen de veritat del contacte directe, de quan obres el micro i te ves un tío que té ganes que amb aquesta assertivitat, que se eh, clava sinó del tuyo com un o més i ha molat molt el testimoni. Si voleu, torno a repetir, 96 353 07 44 353 0744. Si esteu en la cua, la germana d'Emilio, qui siga, l'amic de Carlos, que no me'n recordo com li diuen. Eh? Javi, no, no, és del Twitter, amic no, el conegut. Eh. O, de, o, de, o de conegut de, de Twitter. El cunyó eh, de Manu Badenes, que està incògnito allí. El cunyó de Manu Badenes, que està incògnit segur. El que siga, el que vulga. Així vull que, que la gent que està en la cua o que està en la cua, com Emilio, és la protagonista d'esta nit. Perquè és el que deia Emilio. No és una final, en la final de jo és un Així no però la gent s'està manejant i crec que hem de saber el per què se maneja la gent i per això la ràdio ha d'estar a prop de la gent 12 i 20 ja se ha passat la primera posa vinga, rapidet i tornem, tira-li ¿A cuántos grados crees que estamos? Por lo menos a 42. ¡Qué agustitos está, eh! Pues sí, la verdad. Este verano, el calor no irá contigo. Ven a tu servicio posventa Peyo y te haremos una revisión del sistema de climatización gratis. Servicio posventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent Silla. ¿Dolor? Si tienes molestias musculares y articulares, ya tienes en tu farmacia Luxoben Masaje Corporal. Luxoben es un crema gel formulado con una combinación de extractos vegetales que reducen las molestias ocasionadas por el ejercicio físico y el deporte. Pide Luxoben en tu farmacia. Hotel Calor, muy cerca de Valencia, en Ribarroja un lugar donde podrás relajarte y dar placer a tus sentidos en un ambiente muy selecto. Hotel Calor dispone de unas excelentes instalaciones para que conviertas tus fantasías en realidad. Siente el placer de vivir sensaciones inimaginables, un tiempo donde el protagonista serás tú. Hotel Calor, calle Mistral 10, Polígono Industrial La Reba, sector 12, Ribarroja, junto a Desguace Malvarrosa. Más información hcalor.com. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. Esta plaza es tuya. Este jueves a las siete y media, Mariano Rajoy, Alberto Fabra, Rita Barbera y Vicente Betoret presentan el mejor proyecto para la comunidad valenciana. Ven a la Plaza de Toros a defender la libertad, la prosperidad y la estabilidad que aporta el Partido Popular. Solo con tu voto es posible trabajar, hacer crecer. Partido Popular. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Les 12 i 22 des de la de ràdio, pendents de la cua de Mestalla, pendents de tot el que està passant per ahí. 963530744 per si algú vol tocar, li agarrem el número de telèfon per a que no gaste i nosaltres el cridem... I la consigna és contra Manu. Eh, <laughs> la consigna és que cadascú explique per, que, fa allí per què està allí. Estoy acostumbrado, no pasa <laughs> Hombre, imagina que és un valencianista que treballa en Madrid. I... Imagineu-se. Estaràs acostumat o què, eh? Bueno, es que eh, hem parlat... Hem de parlar d'això un dia, però no serà avui. Vale. <laughs> hem parlat avui amb José Luis Gallà, tenim una conversa pendent en ell, eh, i jo deia que, lògicament, la qualitat fa molt, perquè això és qualitat, eh, per molt cabet que tingués no serveix per res, però sobretot sentir a un nano de 10 anys raonar com raona este t'expliquen moltes coses t'expliquen moltíssimes coses he estat, es, he estat escoltant eh, eh, eh, l'entrevista uh mhm. -huh. el fons de l'entrevista ja no ens sorprèn no perquè no siga bona sinó perquè ja sabem que, que, que Gallà té, té, té punt de maduresa. Eh, efectivament, no m'eixia la paraula. Però jo ara sí que me'n vaig a la roda de premsa de Gallà, que va ser dimarts de setmana passada? O sí, aproximadament, si partit no va ser dissabte, partit va ah. ser dissabte. Bueno, quan, quan fora. Jo recorde quan Gallà diu un tio de 9 se planta... Perquè n'hi ha que anar a una, una sala de premsa al València, eh? Tu vas a la sala de premsa al València i està ple de càmeres i periodistes i t'assentes, i jo que sóc periodista, que has presentat un programa de televisió que no sé què, i te fa, te fa una amiguita de por, eh? I, i imposa, Gaia... la paraula imposa. és imposa. Gallà haurà fet 15 rodes de premsa en sa vida, que no n'ha fet més. I quan, I quan diu tres vegades, se han dicho muchas mentiras, però quan ho diu, pareix un, un colom de competició, eh? pareix un tito que va traguent pit i mirant a tots con... i el que tinga bowlings que me diga que no, que, que le el coll así. Yo dije que quien quiera que la recoja. No, no, no, la, pero, la tiró por ahí. A lo que yo quiero decir es que está desafiante con 19 años. Sí, sí. Es que ese tío con 23 va a ser el capitán. y al periodista que lo cogerá de la oreja y dirá, tú has dicho esto y esto es mentira, papá, le pegará dos papos, que lo que hacía el Belda, que lo que me ha hecho mi Ayala, me ha hecho mi Pelegrino, y me han hecho todo, Baraja, <laughs> y madre mía, a mí a a Bagalta es prepaterna. Gente con, con, personalidad, y eso es lo que fará ya. Si en Dana Wanch desafía a todos esos periodistas que hayan allí, cuidado, cuidado ni ese tío, ¿eh? Yo lo dije, lo dije en su momento. En positivo, <clears throat> Creo que, que, que José Luis siempre destacamos eh, la calidad futbolística. Como, como ha dicho Manolo, es algo evidente. Creo que eh, su irrupción con 19 años es de las mejores que se recuerdan. Creo que, es que en la última década. Yo no he visto una progresiva. Mira, yo he visto. Eh, eh prácticamente va a va debutar en ese año Y va, va debutar el año anterior Y en un año va a conseguir ganar Al europeo del 80 la selección a Italia eh, Miguel Tendillo. Miguel Tendillo era un central... Escolta, riute, riute tu dels no te, millors no te centrals... el reportatge que està fent César de Miguel mm. Tendillo i, i Otamendi que ells van Superdeporte. Pues, Ojo, eh? Riute mm. tu de, de, dels millors centrals que tots has vist en la teua... Tendillo en 18 anys, jo no he vist central millor en aquesta edat però ni Fulvio Colovati que eh, el comparava molt en l'època d'Italià vull dir, ni de lluny no, però Manolo, jo, ni de, ni ja, de lluny ja no solo... en tot i això, i, de, i te dic tendría debut en el, 70, en el 79 en el Valencia y en el 80 ya está jugant en la selecció espanyola, l'europeu titular en, eh, en l'Eurocopa del 80 val? Eh, pues ni Aixina he vist un jugador que tinguera la progressió que té José Luis Gallà i a mi de Gallà la seva manera de reaccionar m'agrada més en el que no s'ha vist que en el que s'ha vist, que és el que jo li he dit jo me conec Carlos ja me coneix algo més del dia i ja he el pobre un any aguantant-me Yo soy Se está haciendo larguísimo, Pablo. Ja, llarguíssim, llarguíssim. T'entenc i no te puc tirar la culpa. <laughs> jo soy de sang calenta. Jo quan me cal fer, van cavall i picaor. Jo entenc lo complicat que té que haver sigut per a este xicón quan molta gent estava dient que isca, que parle, que no sé què i el tio diu, jo vaig agarrar la decisió de callar i moltes voltes m'haguera agradat parlar però jo vaig agarrar la decisió de callar ...y no a abrir la boca. Pero es que en ese sentido... el que demuestra una madureza, un autocontrol. ...ya vuelas este, boba ese estilo Rodrigo en Vallecas, ...qué poquetes fa en la segunda carrera en primera división... ...pero es que en ese sentido, Manolo, ya, ya no solo eh, por, la calidad, como dices, el carácter que tiene en el sentido, tú te paras a pensar en los jugadores que sí que españoles, que han tenido una irrupción muy grande en los últimos tiempos en España, te paras a pensar en los Boyan Kirkic en su momento, que le comió la presión, le comió la presión de, de, que le llamara la selección, el Barça, todo, a Gallá. el tuvo miedo. ¿no? Tuvo miedo. de ¿no? Tú Canales, eh, ¿qué, qué, podemos decir aquí de Canales? Canales... Eh, <coughs> Va, pasa palabra. vamos, pasa palabra. seguimos así. Oliver Torres no llegó a, partirla en el Atlético de Madrid porque no tuvo... Es que te pones a decir nombres y todos esos pintaban muy bien pero ninguno llegó a hacer lo que ha hecho Gaya en su primera temporada en Liga Española como titular. Y ese creo que es el análisis. Gaya es que su primer año como titular y es que ha sido de lo mejor del equipo. Su primer año. Pero si es que para ver esto, ¿cómo, ¿qué queríamos del chaval? Que, es que la gente quería salir a hablar todos los días, que jurar amor al todos los días. Pero vamos a ver, paciencia. Tenía que haber paciencia y al final se ha terminado haciendo lo que se tenía que hacer, que es renovación y ya está. Mira, no, va a chadir, no va a chadirnos, pero eh, Carlos enseguida va a saber, va a saber eh, quién es, si, es que no ha visto el vídeo. Eh, yo le diría a Gallá, perquè la nostra professió també fa coses malament jo faig coses malament, vull dir, perquè ningú pense que sempre estic criticant jo faig coses malament i a voltes m'enganye, val? i les faig malament però també aquesta professió a voltes té el problema de que mos toca escarbar on no n'hi ha i escarbem on no n'hi ha, sí, sí, no. I, i és un defecte d'aquesta professió que a més en els últims anys s'ha exagerat jo ahir ho veia en Arturo eh, una tele que anunciava la reacció de Casillas al gol que encaixa Keylor Navas tal i jo veig el vídeo veig la reacció de la banqueta del Madrid i l'únic que no fa res és Casillas. és Casillas és eh, Fabio Coentrao que està al costat i fa un xest com diguen si això ho fas tu te maten Va, què vull dir per què dic això? perquè a voltes toca rascar d'on no... i si este xicón arriba a i dir jo me vull quedar en el València segur que hi haguera hagut una tele nacional doncs sí, ho diu però en la boca xicoteta mireu l'expressió del sud diguera lo que diguera anava a enganxar-lo el bou a Gallà Aixina que moltes voltes que ell haguera volgut així davant d'un micro i dir lo que no estan escrits ha callat i el temps le ha donat te voy a decir una cosa <laughs> eh, en, en Valencia hemos visto laterales izquierdos en la última etapa mm. Jordi Alba, Bernat y ahora, y ahora Gallà para mí Gallà es el mejor de los tres sin duda sí Eh, yo más allá de deportivo yo quiero decir una cosa y yo lo he escrito yo el lo mejor escrito, de los tres sin duda yo lo he escrito que Jordi era que, que Bernat va a ser mejor que Jordi que Gallá va a ser mejor que, Bernat y que Jordi me es yo Yo yo de, mm, he escrito dos vegades y va a estar ara yo cuando Gaya pega un palo o tres palos yo como periodista yo me doy por aludido pero yo no aspiro a que todo lo que yo diga o escriba le guste a Gaya Correcto. O pues yo no aspiro a que todo lo que yo diga, o es que no le guste a todo el mundo. Mala azul sería, Carlos. Pues ya se pues a Gallar, dicho con todos los respetos. Sí, sí. Dicho con... A, renovado, viva usted, usted es un fenómeno. Pero ¿por qué le tiene que gustar todo lo que yo diga a Gallar o, a, o, o al o a, o a Parejo o a... O, no, Otamendi sí que es Dios. <laughs> ¿Vale? Sí, que es un poco... que ¿no? Pero, ¿sabes ¿sabe que, Oye, pues no, no le ha gustado, ¿qué quiere que le diga? Yo a usted le falta respeto, ¿no? Pues entonces, avant. ¿Tú cómo ves, Manu? Mira, yo pensé que Gallá es el ejemplo a seguir en un, en un món porque el fútbol es un sport popular en el cual yo, que he modestamente modestament, mai he fet un negocio Solamente rebut puntades, Cris disgustos I, és un món en, que, en el qual els pares són els problemes dels xiquets. I en aquest món, les notícies que n'hi ha, un, xic de, un xiquet de, de 10 anys, perquè és un xiquet, uh mhm. -huh. educat, culte i amb les idees clares. Si a, si a més a més afegís que és pues jo que sé, és un la tio llet, que... És la llet, perquè volvo... <laughs> Clar, perquè és, és, el, és 11 de diamantes en la col·lecció de Panini Adrenalin del meu fill. I, i, i, te, i és el primer any, i quan han fet ese cromo això acabava de començar. Uh mhm. -huh. Això vol dir que, a més a més de que és molt bo, és que està ben assessorat i ben educat. Sí, d'acord. Perquè jugadors bons, però tontitos, coneixem bon. molts. I malos tontitos també, ¿eh? Que, <laughs> malos tontitos. <laughs> I bons, ma, malos tontitos no lleguen al Valencia. I, ben, I bons, que per ser tontets s'han quedat en res. Malos tontitos no lleguen al Valencia. Sí, sí, però que ja criden l'atenció, perquè el, el, el, el, el que és malo pero tontito, pues digo, pues mira, se, se, le, se le veo a la, a, la, a la lengua. Pero el problema es, i sé que és bo, pero se ho crec massa, perquè a més estem acostumats jo des de fora, no? perquè jo no soc jo, jo, jo, jo soc còmic i soc actor i, i lo veig des d'una altra, i soc aficionat, mm. però moltes vegades jo dic, però per què estan tan, rigor, tan rigorosos, tan, tan rectes, tan, tan antipàtics. Jo sé que vosaltres heu de fer les preguntes, moltes vegades és veritat que molts companys vostres estan donant-li la volta a tot, tot el rato i tal. No, no, és Pablo Leiva, és Pablo Leiva. Però, és que d'aquest negoci viuen tots ells. I tots els dies n'hi ha que que tindre una notícia. Mira, mira. Ha... Està, bé que això, està bé que això ho digues, està bé que ells ho tinguin clar i també estaria bé que de tant en tant el club ho tinguera clar. Jo, Yo puedo contar, mm, eh, lo que estaba planteando Manu es no es normal, pero bueno, anem a, entrar por ahí, porque al final son bolchas de experiencia. Después de la publicidad, lo vamos a contar, como la pedrerola. En ah, y después de la publicidad, que no se me olvide, te matas. Y mi canción, Arturo. Y la canción de Carlos. De Ricky Martin para Manu. Te matas. la, de Kiko, de no. Ah, vale, de Kiko, vale, vale. <laughs> el tema TAS... Eh, ahora me va una barbaridad, que no se puede ir, que estás cagado encima, perquè ahora cuando su contra... No la, di no, la no 33, fem una pausa i Si estás buscando un deporte diferente para ti o tus hijos, lo encontrarás en el Club de Esgrima Mediterráneo. Sal de la rutina, mantente en forma y vive la emoción de la esgrima. Y para los pequeños de la casa, iniciación en un deporte que le aporta valores añadidos como la disciplina, rapidez, concentración y reflejos a la vez que se divierten. Infórmate de sus flexibles horarios y clases particulares en www.esgrimavalencia.com. Calle Justicia número 2 de Valencia, entre la Plaza Porta de la Mar y Puente de la Exposición o en el teléfono 629 629 232 los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Un año más llega la Carrera Solidaria Popular de Cruz Roja en Valencia, una carrera para ayudar a los más necesitados. Este año podemos participar todos. Únete y marca la diferencia. Domingo 7 de junio en Valencia. Contamos contigo. Levante el Mercantil Valenciano y Superdeporte, medios patrocinadores oficiales de la carrera. ¿Dolor? Si tienes molestias musculares y articulares, ya tienes en tu farmacia Luxoben Masaje Corporal. Luxoben es un crema gel formulado con una combinación de extractos vegetales que reducen las molestias ocasionadas por el ejercicio físico y el deporte. Pide Luxoben en tu farmacia. Esta plaza es tuya. Este jueves a las 7 y media, Mariano Rajoy, Alberto Fabra, Rita Barbera y Vicente Betoret presentan el mejor proyecto para la comunidad valenciana. Ven a la Plaza de Toros a defender la libertad, la prosperidad y la estabilidad que aporta el Partido Popular. Solo con tu voto es posible trabajar, hacer crecer. Partido Popular. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. arroba esports 97 nit, el nostre Twitter Eh, y... Esta canción es la que ha pedido Pablo Leiva, ¿no? Luego va la que he pedido yo. <laughs> Eh, sabes que si las pido yo... Todavía arranca de Manante Ricky Martínez. ¿eh? No, porque Manu me lo ha dicho por WhatsApp. Tú sabes que si las pido yo son de otra vertiente, ¿eh? son un poco... Ahora, <laughs> sobre eh, compaliaría en él... Ahí lo tiene, Pablo, dale. <laughs> sobre compaliaría la gente, o compensó que va a paliar Nuno la baixa André Gómez el dissabte, que, que no arriba André Gómez. Eh, diu, ha jugat molt poc per a demostrar-ho, però tant Raúl li queda molt Alcalá Enzo, diu Elias López, estic en tu, el veig més individualista, sembla... Ah, eh, Rodrigo de Pol, perdó. Veig que necessita un valor per a d'ell. Eh, Ignacio diu, i què fem? Canviem de sistema el dia que ens juguem la vida o posem a Tropi? Elias López diu, pense que, si posa, que posarà a Enzo si es recupera. Fou per a mi dels millors també el diumenge passat. Eh, Mister Villanueva diu, normalment, quan uno té una baixa, el seu 11 canvia el sistema. Aquesta vegada crec que serà canvi de cromos i jugarà Enzo. Melchor Tomás, diuen, sobra per a guanyar un equip que es juga a baixar. Nosaltres a Champions. 0-3. Runner BCF diu, en principi, Enzo titular. I conforme transcorrega el partit, ja veurem. Eh, Miliet diu, eh, teniu que parlar, i han parlat, de les persones que estan fent cua. Ivan Monatas, que si diumenge Enzo va ser l'opció, imagina que davant l'Almeria ho serà també. Jo apostaria per De Pol perquè hi ha que guanyar. Eh, diu Jai Valero, si Enzo està recuperado, que juegue. Si no, Parejo, Fuego, De Paul, Piatti y Negro. Y el que hacer en punta, ganar, ganar, ganar o ganar. Oscar eh, Navarro, de Polco media punta. Ana Rosario que pregunta a no la y si Micha. el que dio Yo con motivación explicando a la plantilla que si no van a la Champions comentarán los partidos Kiko, Manu Carreño y Maldini. Eh, <laughs> la clásica pregunta que están en Femos Si el Sevilla queda cuart Y guaña la UEFA, sin que que a la previa No. Van los cuatro primers Y el campeón de la Europa League. El campeón de la Europa League Fotcher, de España, de Inglaterra de Suecia o de Rusia. Y si es de Ucrania, mejor. Y pod quedar el qué o el que fa 14. De hecho, esa plaza, la UEFA la, hace negocio con ella, que es lo que también les gusta. Y se queda vacante porque el, Sevilla quedará cuarto, que no va a pasar, ella Platini hace lo que quiere. Pues, a ver quién me ofrece... vamos, que si es de Ucrania, mejor, ¿no, Pablo? ¿Cómo lo ves? Diu Guillem Beu sobre la entrevista a Gaia, me Felipe, los jugadores los jugadores valencianos del Valencia que parlen valencià. ay, ay, ay. A mí también a mí me, Eso, eso me puede, yo ahí me puede. Me es és veritat. I Iris Verdeguer també diu eh, escoltar un jugador de València parlar valencià és tan bonico, o sigui, allà, colors, sentiment. Bueno, pues eh, amb tot això estem eh, mirant eh, també el que... Hi ha molta gent que està retuitejant els suite de l'entrevista. Estaves diguent... Ah, sí, lo de Manu i, i això. <clears throat> jo recorde un futbolista, Manu, que era que ja vingué com estrella, estrella gorda, gorda de Argentina, que era Pablo Imar, Y ya de entrada era resaviat, resaviat, resaviat Y siempre la defensiva del periodista y yo, bueno, a base de ser mocabú te la damos a faena, por lo que día yo a mí me... Yo, el del super es hoy habéis puesto que no sé qué yo me la fumaba todas, Pablo, pero todas eh a mí, a mí me recogió una vez Pellegrino en un ascensor en un hotel Ah, pues Pellegrino, y me dijo tanto que Marchena, que estaba ahí, Marchena callado. Pues Pellegrino en un ascensor debe imponer, ¿eh? Hombre, no, yo creo que me ha recuperado el susto. Yo entonces medía unos 70. Pero, <laughs> y del susto, ¿no? Y a, lo, que ganaba, ¿no? Y después ya, cuando ya agarré mis confianza Pablo Pablo Aymar, Pablo Aymar era una persona que te donaba una o dos entrevistas al año, no recuerdo, y a mí me la donaba, ¿eh? eh no, no, ya te la Y al final la fe en una entrevista. <clears throat> y a mí me gustaría ser más cercano a los periodistas. A mí me gustaría ser más cercano a los periodistas, pero aquel día, pero es que son muchos. Y al final siempre ni que es un cabrón. Y es culpa nuestra, porque al final la competencia fa que anem a agobiar Y al final el de 4 fa que a Gallà li faci una pregunta siempre per Madrid, o la pregunta puñetera. Y no critico al periodista, yo critico, si acaso, el programa. El periodista hace lo que le dicen. Ah, conclusión, al final el periodista, el, el futbolista, siempre a la defensiva, pero cuando eres capaz de superar esa chicoteta barrera... A mí, me, a mí me gustaría, pero es que, es, es imposible. Si es que ni aquí donde la maita agarra el brazo. Yo recordé a Pablo Aymar pegarle una corna a Pedro Morata en, la rueda de prensa previa a Anderlecht, pero vamos, que la a dos metros. sí, sí, con personas como tú, sobre todo, la o, a Baraja decirme, yo, yo, yo puede que sea un cabrón con los periodistas, pero no soy un puto cabrón. <laughs> Baraja, es voluntad tene, Manu. A veces es imposible aguantar a es una, es una... también eh, que a veces habría de valorar, Y eso forma también el del club, Quién arrima el muscle y quién no arrima Y eso sí que es cosa del club. Doche y 40. registra la sede de la Liga por regularidades con los derechos de televisión. ...pero de la llega Italiana. Arre, que susto viendo ahora... Eh, ...también comenzaron allí ir... descensos a ya ...y ya están en España muy cuando ...cuando las barbas de tu vecino veas, veas remojar, recortar, pon las tuyas a remojar. y eso... ...te matas... En principio... en principio... a pesar, de eh, eh, un de nuestros tuiteros que eh, se identifica con Peter Lim, <laughs> que no es evidente el, el, pero que con qué no? Igual es que no es Diu, ye, ah, bueno, sí, eh, eh, está està a al, debilidad de veritat, ye, que hoy es el meu aniversario A ver si me felicito coño, pues felicitas ah, a Mr. Peter Lim, que es... sí que es usted <laughs> el que de los Reyes Magos. <laughs> que es el propietario del Valencia que hemos sent no, no, a més, yo creo que Peter Lim vive prop de la creu. Sí, no? No vol dir pero yo creo que vive prop de la creu. un apartamento prop de la creu. Bueno, lo que anava. Demà, en teoria, eh, és el TAS eh, qui dictamina, és el TAS qui eh, diu si eh, l'Almeria se queda amb aquests 3 punts que li donen 32 o si li lleven. Si li lleven, el València ja aniria a Almeria, amb l'Almeria descendit, i, per tant no hi hauria cap problema de res. Me parece un cachondeo absoluto que un equipo tres dies antes de la última jornada no sepa si va a llegar vivo o no a esa jornada, ¿eh? Se sí. un cachondeo. O sea, es que... Spain, Spain. <laughs> sí, sí. No, Manu, a vosotros todas pues estas cosas, a, los cómicos, os lo ponen muy fácil para, para las bromas, ¿no? no, no al revés. A és competència de los para los tío. tío. vull, vull dir, després Es que te las ponen votando, te las ponen votando. yo pues digo que el show de Tebas y Villar de este año <laughs> oh. eh, es, de, es, de, es, de, es de late night. O sea, no, te, no, te, no, te, sentís... Per, pues. es impresionante, y como moltes voltes els polítics. Es que están fent comedia Nos lo, nos lo fiquen molt fàcil perquè, perquè podem treballar, però també són una competència. És que comencen a ser una competència. Mireu. Desleal. Mireu, eh, Això és Concha Pablo... Castillo i... i, <laughs> eh, <laughs> i, i, i Barberà. Eh, correcte. El calorero ho supera. Correcte. Escolteu. I lo del que comitè que se, que se va de pont, <laughs> Sí, per favor, per favor. Mireu, 12 y 42. Eso tiene para dos monólogos, Manu. Eh, mireu, 12 y 42. Eh, Pablo diu, me pareix un cachondeo. Manu diu, competència deslleial amb els còmics. Eh, Carlos diu, Eh, tepa dos monòlegs. El TAS podría fallar el caso Almería después de finalizar la Liga. No te collons. <laughs> la FIFA pretende celebrar este miércoles un procedimiento sumario en el TAS para que la resolución sea inmediata, pero el máximo Tribunal Deportivo Internacional no ha tenido acceso a toda la información correspondiente al recurso de la Almería. Tindrá la cosa. ¿Esa información quién se la tenía que dar? Pues teóricamente la Almería. Este móvil, tío. Es, eh... Vaya móvil. <laughs> Yo, yo sigo pensando que... que ¿Y Manolo... si el Almería lo que está buscant, <clears throat> el artículo que tengo davant de mi, que explica la historia, que el sancionen la pròxima temporada, tu imagina que no el sancionen i que se quedan 32. Está Està cabalgant com el Cid. Deu, deu, una, deu no vulga, li guanya el València, eh, perd un des que està per davant i aconseguís la permanència. És una tàctica jurídica. L'any que ve sancionen. Sí, ara lleva, ara, ara lleva a mi els tres punts de l'any passat que jo continuo en primera. Eh, si jo fuera a l'Almeria, lo haría. Ara eh. vas i lo cascas. Si jo fuera a l'Almeria, intentaria utilitzar totes les artimañas possibles. El si no problema, tengo que presentar datos, no los presento. Sí. és no haver dit, senyors, el 10 de gener això resolt. Però això... és el problema. Ara, ara, resoldre a la fi el que fa en efecte, que era que l'Almeria fique en marxa tots els resolts i triquenyules legals per a que igual estem esperant tots demà me, no sé si estem en el València o no, però a lo millor els equips de la zona de descens sobretot estan esperant aquesta resolució. Més el Depor i companyia, probablement. En efecte, però, eh. sí. però en qualsevol cas, al final, eh, Manu Badenes ha, a comentar lo de la, el pont, n'hi ha... Mm, al llarg de la temporada passen massa coses que depenen dels, dels actors del futbol, de les estructures, mm. per dir-ho d'alguna manera, que per fer-les malament acaben d'alguna manera adulterant la competició perquè quan els tipus estos de, de, del comitè no reunixen acumulen do, eh, sancions de dos jornades en un partit i va el Celta contra el Sevilla i té sis baixes vull dir, oiga, usted, però no és limpia del todo la competició si perquè, ta... perquè aquestes persones ho fan malament vull dir, han d'assegurar i ficar tot en mitjans Pero que la competición siga neta. ¿Tú te acuerdas, Carlos? son age... Es que es increíble que siguen age... En, el mercado invernal, que también hubo, hubo puente, era fin de semana, que se alargó, se alargó el mercado invernal. Que miramos aquí con qué ligas cerraba el mercado España, y una de ellas era Suazilandia. Sí, la Liga Española, la Liga Española se estaba poniendo al nivel de Suazilandia. era divendres... Divendres, Dos de no? Dos de divendres. Claro, i, i, i, en, i en Alemanya, Ingl Anglaterra, Itàlia, se tancava dilluns, te donaven dos dies. Ah, no, si se tanca el dia antes i el Levante se queda sin... Sin Brian Ruiz. Sin Brian Ruiz. ¿eh? Sí, sí. Pero ¿esto qué es, oiga? Pero, pues, hombre, tampoco le vas a hacer trabajar un fin de semana, hombre, que llevan una vida muy ajetrada. Y las que se cierran el viernes eran las de su y <laughs> ¿Eh? el... capitán, que te lo sabes. Eh. No, no, no, no. <laughs> <laughs> Pues, ¿Y si es el, hombre, ¿y si es el del fútbol español. 12 y 46. Una pausa, va, y eh, se lo del... Que el dissabte... 0-3. Que el, el se se en la Champions, eh? Tercera plaza. A ver lo de Casillas el, domingo jugamos y nos despedimos. Y favor, ¿a qué mm. jugamos el sábado, gilipollas? <laughs> noche y así una <laughs> De los ingredientes más naturales nacen las artesanas arte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas arte. Tu snack de horno. ¿Quieres un descuento de película? Ahora en Pello Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine. Ven a Ferto, tu concesionario Peyote en Torrent y Silla. Set de barbacoa con Levante, el mercantil valenciano. Un maletín profesional de 18 piezas para hacer de sus barbacoas momentos inolvidables. Espátula, pinzas, cuchillo, tenedor, cepillos y pinchos. Por solo 14,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. El próximo domingo 24 de mayo, la cartilla del set de barbacoa. Hotel Calor, muy cerca de Valencia, en Ribarroja. Un lugar donde podrás relajarte y dar placer a tus sentidos en un ambiente muy selecto. Hotel Calor dispone de unas excelentes instalaciones para que conviertas tus fantasías en realidad. Siente el placer de vivir sensaciones inimaginables. Un tiempo donde el protagonista serás tú. Hotel Calor, calle Mistral 10, Polígono Industrial La Reba, sector 12, Ribarroja junto a Desguace Malvarrosa. Más información hcalor.com. Rita Barberá, candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Valencia. Quiero una Valencia cada día más verde y accesible. Para ello, crearemos una red de paseos verdes, 16 jardines y el Parque de Benimamet. Ampliaremos el botánico y desarrollaremos un plan especial para viveros. Además, sumaremos 10.000 metros cuadrados de zona verde a la de Besa Albufera y 15.000 a la Marina Real. Y construiremos 100 kilómetros más de carril bici. Para todo ello, para que Valencia siga avanzando, pido tu confianza y tu voto. Rita Alcaldesa. Vota Partido Popular. Si te agrada el Sport, esta es la Teguasita cita Sports Esports 97 NIT, el teu equip, la Teguas Radio. La cama revuelta, ese zumo de naranja y las revistas abiertas y en el espejo. que tú has Claro. Y Veneno. Sí, señor. Eh, lo que pasa es que Manu se la ha llevado lo suyo, y ahora que lo diga, pero yo la he pedido por... Porque si no nos damos cuenta de lo que valemos, ¿cómo vamos a meternos en la Champions? Ah, correcto. Sí, es que a mí me venía con manilla El... ¿Tú, tú te la has llevado a Hechos de Menos Valencia. Sí, también. Ah. Y yo digo, si tú no te das cuenta de lo que vales, no estaremos en Champions. Pero explícalo tú ahora lo tuyo, Manu. ahora viene el estribillo, ahora. Canta, Pablo, esta. Lo mismo te, te ahí como Juli. Toma ya, toma ya. El mundo es una tontería. Oi! Manu, tú no sabes. Venga, va, tírale. Manu, tu tens algo que dir a la cançó? Eh, és una descripció de la meva tragèdia personal. Està perfecta, està perfecta. Hecho de menos Valencia, eh? Sí, sí, correcte, correcte. I altres coses, sí. Està molt bé la gent com s'intercanvia eh, salutacions en Twitter, perquè Peter Rim posa del seu aniversari i tal i igual. El verdader, eh? I Jaume, i Jaume primer castigar el Felipe diu, felicitats, fill de puta. <laughs> que en València queda molt bonic. Molt València això és molt bonic. Eh, no? les persones que venen de fora, sí. eh, els crida l'atenció perquè el valencià és molt mal parlat, jo soc molt mal parlat, jo, jo dic de cada tres una, una pala brota, eh? I es crida l'atenció si tenim un fill de puta deu vegades en un minut i no passa res. I no passa res. I con la sonrisa. En, es, en el somriure. Senyors, qui juga en Almeria? Jo apostaria perquè no canvi el sistema, ja han tingut aquesta discussió al Supermurciélago. Correcte. No és dia per canviar el sistema 4-3-3, no. Yo ficaria Enzo Pérez, que vez que arribará seguro. Y sí que faría no Piatti y Rodrigo de paul Individualista es sentido No digo que no. Pero al final, el día en que tenías una... Mm, estabas bloqueado mentalmente porque el Valencia transmite lo que transmitió en Vallecas, bloqueo mental, el único que dijo, dámela, vamos a hacer una pared que yo le pego a gol. Y no solo eso. Es fútbol fue Rodrigo de Paul. Tratar de regatear al de enfrente con un regate, tratar de, desbordar al de enfrente, o con una pared o con un regate, porque eso es el fútbol. El único que lo propuso fue Rodrigo de Paul. Y yo lo pondría, opinión personal. Yo llevo toda la temporada... Tú te has subido al carro de Rodrigo de <laughs> Paul. sí, sí. Van, Manu, estos dos van a acusarse mutuamente el u al de que se han puchatado de que se han puesto el timón al carro de Rodrigo pero se acusan los dos, eh, mutuamente. Yo creo que aquí hay, testigos y, se puede... Se puede... Saca la cinta. <laughs> es fácil de demostrar. Eh, con De Paul, eh, el caso ya no solo lo de Vallecas, que fue, que fue un espectáculo el otro día en el Bernabéu, cuando la segunda parte eh, quemaba el balón a veces que no se daba un toque dos. el coge un balón, se regatea uno, conduce el balón que nadie le había hecho en esa segunda parte, se lo pone a Negredo, que la falla. Que nadie lo había hecho. Que nadie lo, había, nadie hecho. lo había hecho. Y yo, esos jugadores son los que quieren el campo. Que, pierden, que pierden tres balones, pierden tres, pero ganan es cinco. Es que a lo que le falta son partidos. Y punto dos, tiene una cosita mm, que, que, tiene fútbol, eso yo creo que lo ha visto todo Mestalla, ¿no? Porque al final tú y Pablo, tú y yo estamos aquí hablando de fútbol, Manu Madenes, y ten en cuenta que yo siempre se lo digo mm, mm, a la gente que, que empieza, como se lo he dicho muchas veces a Pablo, el que te está viendo en la tele, te está escuchando en la 97, te está leyendo el periódico, igual tiene 30 años el pase. O sea, no te pienses que eres Dios. Que igual ese tío tiene 30 años el pase. ha visto jugar a Claramunt, a Lugo Pérez. cálmate, eh, cálmate. Es decir, lo que tú ya hemos visto de Rodrigo de, Rodrigo de Paul, la gente ya lo ha visto también. Pero tiene una cosa a mí que yo quiero destacar, que también la tiene André Gómez. Es capaz de crear un espacio con un movimiento de cintura y sin tocar el balón. y ha creado Cuidado que ya, ya, ya ha aclarado la situación y se va para allá. Y tiene una cosa que no tienen Piatti Feguli, que es lo fácil que arma la pierna. Como dices, el, el, el, llevarse el balón muy rápido, ya sea a, la derecha o a la izquierda, arma muy rápido la pierna. Y el otro día, yo creo que fue de los únicos que golpeó de fuera del área sí, sí, sí. Entonces, ah, ah. tres veces a en la segunda parte, que todo lo demás fueron eh, cebollas que venían del cielo, como la última de Paco Alcácer, que claro, eh, si la coge ya me ah, para morirse, pero es que eso no es fútbol. Pues yo ojalá sea titular de Paul, aunque me resisto a pensar que será así. Manu. Sí. ¿Qué, qué, qué, tu, pero Aquí posarías per, per André, que André ya es evidente que no arriba. de Paul de mitja punta me pareix la decisió acertar i, i, i Gallà al mig del camp, lo estic dient des de fa des de que Norman darrere sí. i això és la teoria ir de, de Jaume Ortí eh? Sí, sí. Eixa teoria Però la manté Manu, Jaume Ortí, eh? Manu, eh, al final, eh, que dius tu, fora, que pot no ser coherent. Gallà en, per, eh, no, no va ficar... A, Orban de... darrere, en Gallà per davant, però és que, conforme està dient Manu, perdona, no va ficar a De Pol de mitja punta perquè és un 4-3-3. El 4-3 3-3, diguem, que ixe, el, el del mig del camp és, és André. A lo millor, De Pol entrant per l'esquerra i deixant-li la banda a Gaià i De Pol si entra per l'esquerra el que fa és ficar-se per Caldís, buscar la diagonal i una vegada la diagonal o busques al lateral que te desdobla o li pegues a la porteria. Sí, si no recuerdo mal, con, con el Eibar no sé si contra el Eibar, eh? De Paul sí que jugó Eh, tirado hacia la izquierda y le permitió a Gallá subir la banda. Eso es lo que está diciendo Manu. Y, eso, yo creo que ahí, incluso Gallá de lateral, subiendo la banda. Todo, es que yo creo que cuando juega eh, De Paul le favorece a Gallá, le hace crecerse a Gallá porque De Paul se va mucho hacia el centro, se va muchísimo hacia el centro. Entonces, que eso sería la, la falsa posición de media punta, a lo mejor. Correcto, y se lleva se lleva al lateral, porque tiene la habilidad de llevarse al lateral y, una ahí entra lleva, Y aparece Gaya o le pegas a gol o le metes el pase interior a Gaya Estem sacó. Y Pues Paquito del 0-3, ahí, ya está tope, me cae. <laughs> no será ese es el, sistema, ya ahora No, ni, de coña, Manu. Ya, si vamos nosotros tres a Almería y no van uno, ¿eh? Nos vamos aquí los tres. Yo sí que vacho. Sí, aquí, vamos. Según se y apostó en el coche. Pasa el medía, ¿no? Pues el domingo opinión en el periódico. El periódico. Jo, a Calomato, t'has dado cuenta? Y yo encantado de, de fer a mes, ya, sabeu. Eh, eh estàvem parlant eh, si se'n recordeu, el diumenge la famosa frase de Nuno de si es un fracaso o no la temporada, eh, además a sentir-la si era un fracaso o no, quedarse fuera de la Champions. Yo creo que eh, nosotros tenemos que ser conscientes del objetivo que tenemos por, conquistar. Eh, será muy importante para nosotros y para todo eh, el proyecto que el año que viene estemos en Champions. pero yo creo que hemos construido mucho más, mucho más que eso. Pero es un análisis muy, muy propia, muy interna y de cara, de cara a, a lo que es la gente, que quizá no sea entendible, pero nosotros estamos muy conscientes de lo que hemos hecho. Eh, con la plantilla más joven de la liga, jugadores que, que, quieren ganar, quieren disfrutar y repito un poco las palabras. Esto pasó un poco por construcción, hemos consolidado muy bien la idea de juego que tenemos y ahora queremos crecer y crecer sin límites. Crecer sin límites significa estar preparado para ganar todos los partidos y ese es nuestro camino eh, porque pero no se termina, no se terminaba hoy. Eh, no se termina en el próximo partido, sigue el año que viene y seguirá siendo así siempre mientras nosotros estemos mm, imbuidos de ese espíritu, que es crecer sin límites, nos permite ganar todos los partidos. hay solo uno. Me callo, me callo, tranquilo. El discurso es un. Gracias a Dios, en los futbolistas percibimos un altre. Ui, Alves, diu, sí es un fracaso on en Champions, y Ui Gallà diu, es una final o de diumenge señor. Mira, cuando no se, no se cumple un objetivo, está claro que, que es un fracaso. El objetivo nuestro es entrar en Champions y vamos a hacer de todo para, para lograrlo. Dices, yo en la vida, pero dices, y para vosotros es, es prácticamente una final, ¿no? Y el Valencia tiene que acostumbrarse a jugar eh, finales, este tipo de partidos tan importantes, y tienen que saber responder. Estos partidos se preparen mentalmente mentalmente para la presión que suposen o futbolísticamente. Sí, sí, jo penso que, que es preparen més, més, més mentalment i el que hi ha que fer és eixir com sempre, eixir a, des del primer minut a, a tope, com si fos una final, no? I, i tenim que començar a sentir aquesta pressió d'aquest tipus de partit per a un futur. Diu, és una és final, un però que un equip com el València ha d'estar preparat per a aquestes coses. Recomane, recomane que busque la gent a través de Twitter el flash que li fan, una entrevista curta que li fan a Gallà, uh mhm. -huh. i ja diu això. I, i quan diu, fa una cara de dir i hem de preparar-se, des, diu, descansar i preparar-se molt el partit del dissabte. I la frase de el doncs Valencia diu, se fa, tiene... I, fa una cara... Mm-hmm. La, la palabra el Valencia se tiene que preparar para jugar finales. Este es un ah, fenómeno. Esa es la ah, palabra... Ahí hi havia un oient que ens deia en el Twitter la gent està... Perquè preguntarem com veieu situació i molta gent gente jo ja no, no tinc tan clar. Lo, lo que passa, la gent li ah, entra... No, perquè en Vallecas el 0-1 s'espatarraren en 1-0 i ahir ja té igual. I, hi ha un oient que diu, home, diu, si esteu cagats perquè per jugar contra la Meria, el dia que juguen contra el Bayern, pues Will Gallar ha vingut a dir això. Pues, diu, el Bayern, és que el València té ja a jugar i crec que Manu també està eh, en esta línia, en la que el València ha d'estar preparat per aquestes coses, Manu, estem en l'últim minut del programa pràcticament, i també en eh, la que diu Alves que no anem país calent, si no entrem en Champions és un fracàs, punt i final. I Nuno també, perquè ell se va marcar aquest objectiu a, a octubre. Sí. Eh, es va despertar ell, ens va, ens va, no, no, va ser popular, no va ser populista, però sí popular per, perquè, perquè ell era el seu discurs i ha de ser el seu discurs fins al final. Bueno, pues anem a deixar així la història... Mare meva. Eh, la frase de Casano, eh? La frase de Casena, espera espera trancar, La Juventus es un, es un bonito co, ñ y lo que sigue. No, pero que no me excita. Lo he rechazado hasta cuatro veces. <laughs> Casano, genio Algún día en algún hotel de Madrid pararán de toda la bollería que se <laughs> faltaba y todos los chicones que le puchaban la bollería. Manu Badenes, gracias. Bona nit. Un plaer, Carlos Boscos. Adeu. És un plaer. Pablo Leiva. A por la tercera plaza. A por la tercera plaza. Demà, dos i mitja, en la tele i en la ràdio, Supermurciélago. La revisió d'aquest programa a les 5 i mitja. I demà, a les 11 i mitja, tornem així. Acaba Esports 97, comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà. Amargos, codo a codo intentando reaccionar y riendo como locos al instante de cualquiera que se atreva a reaccionar. seco y cálido del sur. Programación en Valencia a el Supor de la de Educación, Cultura y Esport. Generalitat. 97.7 Valencia. Aquí comienza Fórmula 97. Fórmula 97.7 cada lágrima que muere por ti, cada caricia, cada sueño, todo lo que no llegue a